บุ๊กทูยี่สิบห้าปันชวิสปันชวิสในเมืองชหรัตชหรัตดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟสเตชันลาจายเจ้าเฮมาลาสเตชันลาจายเจ้าเฮ ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน मला विमानतळावर जायचे आहे मला विमानतळावर जायचं आहे ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง मला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जायचे आहे मला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जायचं आहे ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ मी स्टेशनला कसा जाऊ มีสถานีไหจไปดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะมีวิมานตาลาวร์คสาจาวมีวิมานตาลาวร์คชิจาวดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะมีชัราชามัธยวรติที่กานีกคสาจาวมีชัราชามัธยวรติที่กานีกคชิจาวดิฉันต้องการแท็กซี่ मला एक ट ก क ् स ी पाहिजे มาลาเอกแท็กซี่ไปเจดิฉันต้องการแผนที่เมือง म าाา ह र า च า न क ाาไปให้เจมาลาชหราชานักาชาไปเจดิฉันต้องการโรงแรมาเอกโฮเทลไปให้เจมาลาเอกโฮเทลไปเจดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ मला एक गाडी भाड्याने घ्यायची आहे मला एक गाडी भाड्याने घ्यायची आहे นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ हे माझे क्रेडिट कार्ड आहे हे माझं क्रेडिट कार्ड आहे นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ हा माझा परवाना आहे हा माझा परवाना आहे ในเมืองมี อะไรให้ ดู บ้างคะ शहरात बघण्यासारखे काय आहे शहरात बघण्यासारखं काय आहे पाय खा आपण शहराच्या जुन्या भागाला भेट द्या आपण शहराच्या जुन्या भागाला भेट द्या रॉब खा आपण शहर दर्शनाला जा आपण शहर दर्शनाला जा คุณไปที่ท่าเรือสิคะ आपण बंदरावर जा आपण बंदरावर जा ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ आपण बंदर दर्शन करा आपण बंदर दर्शन करा मै ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ यांच्या व्यतिरिक्त बघण्यासारख्या आणखी जागा आहेत का यांच्या व्यतिरिक्त बघण्यासारख्या आणखी जागा आहेत का